Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Ստեփանակերտի շտաբ բուժօգնության կայան Փակ բաժնետիրական ընկերությունից։ Շտաբ բուժօգնության կայան փակ բաժնետիրական ընկերության ծառայությունից գրեթե բոլորս ենք առիթներ ունեցել օգտվելու։ Ցավոք շատերս տեղյակ չեն կայանի աշխատանքներին, կառույցի արժև ծառացած խնդիրներին։ Պարզապես սիրում ենք տրտնջալ, թե ինչու են ուշանում կանչերից, ինչու ժամանակին պատշաց բուժօգնություն չեն ցուսաբերում եւ այլն։ Այս հարցերի պատասխանները բարձելու համար ես հանդիպեցի բուժօգնության կայանի գործադիր տնօրեն Իրինա Մարտիրոսյանի հետ։ Շտաբեմ ասել, որ այսօր օրերին այնտեղ վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվում ու մի քանի սենյակներ արդեն վերանորոգվել եւ համալրվել են ժամանակակից սարքավորումներով։ Если мы будем проводить сравнительный анализ 12, 13 и 2015 год, то мы должны сказать, что мы имеем достаточно хорошие изменения, положительные изменения в системе базы материально-технической. Во-первых, ասեն որ ԼՂ առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանի աջակցությամբ զգալի աշխատանքներ են կատարվել մեզ մոտ։ Կայանը համալրվել են նոր մասնագետներով։ Նախկինում ճունեիք մանկաբարձներ, սրտաբաններ, այժմ երբ կանչ ենք ստանում, տեղեկանում ենք հիվանդի առողջական վիճակին եւ համապատասխան մասնագետներին կուղարկում։ Սա դեռ ամենը չէ։ Դարձյալ առողջապահության նախարարի ջանքերով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներում վերահսկվում են շտաբ օգնության կայանի մեքենաները եւ մենք կարողանում ենք անմիջապես կապ հաստատել եւ տեղեկանալ հիվանդի վիճակի մասին։ Սակայն կայանում դեռ չլուծված հարցեր շատ կան։ Այսպես օրինակ, եթե գիշերային ժամերին հերթապահում են տարբեր մասնագիտության բժիշկ բժիշկներ, ապա ցերեկային ժամերին նրանք աշխատում են լղարողջապահության տարբեր համակարգերում։ Իհարկե, եթե լինում են այսպես ասած լուրջ դեպքեր, ապա համապատասխան մասնագետները ցուցաբերում են բուժողություն։ Սակայն սա հարցի լուծում չէ։ Ըստ Տիկին Մարտիրոսյանի անհրաժեշտ է բարեփոխումներ կատարել իրենց աշխատանքներում, լուծել սոցիալական, ֆինանսական, իրավական մի շարք հարցեր։ Փաստորեն բուժողության կանի բուժքույրը բժիշկը եւ անգամ վարորդը իրավաբան բավականորեն պաշտպանված չեն։ Կանչերի ժամանակ անախորժ դեպքեր շատ են պատահում, անկամ հիվանդի հարազատների կողմից բուժաշխատողները ծեծի են ենթարկվում։ ԼՂ ոստիկանին քաղաքացին իրավունք ունի անգամ կոպիտ խոսք ասել։ Ինչը կարել այդ ուղությամբ, ինչպես կլուծվի հարցը, լուծվում է այս հարցը ընդունելով կոլեգիայի որոշումը, պոլիկլինիկական բժիշկները գործողվում են ցերեկները շտաբ բուժօգնությանը, բայց հիմնական լուծում չի։ Ինչը բնականաբար դժվարություններ է առաջացնում մեր աշխատանքում։ Այո, այո, դա շատ դժվարություններ է առաջացնում մեր աշխատանքում ինչ եք կարծում Տիկի Մարտիրոսյան, ինչպես կլուծվի այդ հարցը։ Ինչքան կարող եք դուք համատեղել, ինչքան կարող են գիշերային ժամերի բժիշկները, մասնագետները ձեզ օգնեն։ Գիշերային ժամերի Ինչ ուզում կստանա հարցը։ Գիշերային ժամերի մեր բժիշկները աշխատում են որպես համատեղողներ, բայց ցերեկային բժիշկները ցերեկները բժիշկները դա կարող է միակ այն լուծումը լինի, որ արդինատորն է ավարտած շտաբուժօգնության գծով աշխատեն ցերեկներս սկողում։ Իսկ դուք տեղյակ եք, որ Արցախից շտաբ բուժողնության համար հատուկ մասնագետներ են պատրաստվում եւ չեն գալիս Արցախ։ Շտաբ բուժողնը ինչքան ես գիտեմ, արդինատորա շտաբ բուժողնության կայանի գծով հəլավոր ոչ մեկը չպատրաստվել։ Կարելի է առաջ քաշել այդ հարցը։ Քաշված այդ հարցը, բայց ինչքան ավատա լուծվող չես կարա ասել, որովհետև ամեն մասնագետ, ամեն բժիշկ ավարտած ինստիտուտը ուզում է շատ նեղ մասնագիտությամբ աշխատի, բայց շտաբուժօգնության կայանում աշխատելու համար պետքա բավականին լայն գիտելիքն ունենաս ամեն բնակավարում, դա կապված ամեն անդի իր սրտի ձակումից։ Հետո շտաբուժօգնության կայանում աշխատող բուժ ազնակազմը պաշտպանված չի ոչ իրավաբանական, ոչ սոցիալական, ոչ ֆինանսական, իմ կարծիք սա է։ Այսինքն կարելի է այնպես ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակում հատուկ պայմաններ են ստեղծում ծառայողների համար, սպաների համար։ Կարելի է նաև այդ օրենքը այստեղ տեղափոխել։ Այո, Եթե շտաբ ուժօգնության կայանում աշխատի սոցփակետ, աշխատի իրավաբանական պաշտպանական օրենքներ, աշխատեն բավականին ֆինանսական։ Այդ բaragայում ցանկացողն ցանկացողն ենք, ասենք Օրինակ, բրիգադա 3 անգամ, 2 անգամ գնում է նույն կանչին, առաջարկվում է ստացանար բուժում, առաջարկվում է տեղափոխում հիվանդանոց, բայց հիվանդի կողմից դա մերժվում է, ասենք 3-րդ, 4-րդ կանչում, եթե նույն ադրեսով լուսումը հիվանդը չի ցանկանում հանդիպել այդ մասնագետների հետ։ Ոչ, Առաջարկը կան չգնացին, առաջարկեցին առաջի օգնությունը կատարեցին տնային պայմաններում։ Մի ժամից հետո նույն կանչնա, երկրորդ կանչումը ուժը առաջարկվում է ստացանար, տեղ մերժվում է հիվանդի կողմից, երրորդ կանչումը բժշկը վիրավորվում է, ծեծիա ենթարկվում, ինքնասիրության է կպնվում, ստացմանը հենց որ այդ պարագայումը ոչ բրիգադան բժշկական, ոչ ընդհանրապես բժշկը պաշտպանված չի հիվանդի հիվանդատերի այո բայց եթե աշխատեն օրենքներ ասենք եթե երկրորդ կանչումը քեզ առաջարկվածա ստացանար եւ դու մերժում ես այդ ստացանար գնալը երրորդ կանչը վճարովի լինի կարողա պատահի ուրիշ մոտեցում լինի եթե ժողովուրդը իմանա որ բժշկի վիրավորն ինքը դուրս կգրի իրավաբանորեն կարողա ուրիշ մոտեցում հա կարող է ուրիշ հարաբերություններ լինի ասենք յուրի юридически գործանողներին եթե վիրավորում է, ուրեմն այստեղ գործում է օրենք վիրավորանք իր պարտականությունները կատարելի բայց ստեղ շտաբ բժշկության բժշկը կարող համ վիրավորեն, կարող համ ծեծեն, կարող Եղել են այդպիսի դեպքեր։ Եղել են։ Եվ ոչ մի ընթացք չեն ստացել։ Ոչ։ Ձեր կողմից ձեռնարկել եք, բայց ոչ, ոչ մի բան։ Կա նաև մի շատ կարևոր հարց, որը խանգարում է կայանի աշխատակիցներին։ Կանչի մեկնած մեքենան կարող է դեր ժամ ուշացումով տեղ հասնել։ Բակերում ճիշտ չկայանված մասնավոր մեքենաների պատճառով երկար ժամանակ պիտի տեղ որոնի շտապ օգնության մեքենայի համար։ Այսպես թե այնպես Նշված խնդիրները չեն կարող խոչընդոտել, որպեսզի շտաբ բուժօգնության կանի բուժազնակազմը ճիշտ ու ժամանակին տեղ հասնի եւ ցուցաբերի համապատասխան բուժօգնություն։ Իդեպ ասեմ, որ դուք առաջ քաշեցիք շատ կարեւոր հարց եւ կարելի է ակտիվապահության նախարարի հետ, ով այս բնակավարում շատ ճանաչված ազնվորություն է։ Ես պետք է ես պետք է ասեմ, որ Պարոն Խուշքյանի աշխատանքային ժամկետում բավական դրական առաջ ընթաց կա եղել շտաբի օգնության կայանի մտնոլորտում, ռեմոնտնա, տեխնիկական ասնաշինինա, կոմպյուտերիզացիա հիմնարկին, բավականին նյութական լրացումներ կան, բավականին։ Տիկի Մարտիրոսյան, դուք նշեցիք պարոն Խուշկյանի կողմից այն առաջընթացը, Այսինքն Պալքուշկյանի ղեկավարած տարիներին համակարգում հատկապես ձեր կայանում կատարված այն առաջընթացները նշեցիք վերանորոգումը, նշեցիք համակարգիչները, նշեցիք նաև նյութական օժանդակություն։ Ինչ է սա նշանակում։ Բարձրացվել են աշխատավարձերը։ Բարձրացվել են բժշկների աշխատավարձը բավականին։ Ճիշտ է, դա չի հասնում այն պարագային, որ դա համապատասխանում է, ասենք, ըստ կատարած աշխատանքին, բայց բավականին բարձրացվել ձեր նշած բոլոր հարցերի կողքին Էլ ինչ հարցեր կան, որոնց լուծումից հետո շտաբ բուժողնության կայանի աշխատանքները կկարգավորվեն։ Ես նշեմ, որ մեր քաղաքացիները բավականին ոչ լուրջ ջենմոտիկանում շտաբ բուժողնության մեքենաների քաղաքում ճանապարհ չեն տալիս տեղ չի լինում անցնելու շտաբ ուժօգնության մեքենան եթե գնոմական չի, ոչ մի մեքենա չի զիջում։ Հետո բակերում բավականին частный սեկտորի մեքենաները, խանութների մեքենաները հենց են կաղնած, որ չես կարում մտնես հայատ։ Բակերի եթե տեսել եք, այն կողմից են գալիս մեծ մեքենաներ են, խանութների այս կողմից էլ որ դուրս գալիս, մտնելիս բավականին ժամանակա։ Անկամ այստեղից երբ պիտի գնանք անջի, դժվար է։ Դժվար է դուրս գալը որովհետև այն կողմի մեքենայա կաղնած միրքա ծախում, այս կողմի մեքենայա կաղնում, ասենք, ապրանքա բերել, իջացնում է տեխնիկական հարցեր կա, որը ուժը պետք է կարգավորել։ Դրանք ինչ մանր հարցեր են, որ չեն լուծում։ Դա մանր հարց չի, դա մեր ժողովրդի մտածելակերպն է եւ մտածումը։ Նշեցիք բազմաթիվ կարևոր հարցեր, հանգամանքներ, Իսկ գործադիր տնորենի հորդորը մեր հայրենակիցներին հետևյալն է։ Օգտվելով առիթից Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի միջոցով, ասեմ, որ արդեն հանրային ռադիոյում նույնպես տեղի են ունեցել որոշակի նորություններ, փոփոխություններ, որով հետև ռադիոյի հետ այդքան կապված արցախցիները մի ժամանակահատվածում հեռացել էին կապված ոչ լուրջ քաղաքականության հետ, այն է լարային ռադիոների անջատումը, իսկ այսօր որ դիգիմարտիրության մեր հաղորդումները տեղադրվում են ինտերնետ ցանցում եւ մեզ կարող են ունկնդրել ով քանի անգամ ցանկանում է ով որ ժամի ցանկանում է ասել է թե այսօր ձեր խոսքը ավելի հասուն կլինի մեր քաղաքացիների շատ բարի ես կուզենայի որ մեր ժողովուրդը հասկանան որ առաջին շտաբը շոկնության կայանում նույնպես աշխատում են մարդիկ որոնք հոգնում են որոնց պետքա հարգես։ Օրվա միջին մեր բրիգադեները մտնում են բազմաթիվ տներ, բազմաթիվ անձանց նետ են շփվում, ամեն մեկը իրեն բնավորությամբ, ամեն մեկը իրեն կյանքի մտածումով եւ ներվային համակարգը բժշկներին էլ ալեկոծվում, հոգնում են, խանգարվում են, մի քիչ նուրբ վերաբերվեն, ես էլ չեմ ասում հարգանքով Ինչու թող փոխադարձանք լինի հիվանդի, հիվանդատերի եւ շտաբ ուժօգնության կայանի աշխատողների միջեւ։ Հետո խնդրեի վարորդները մի քիչ մտածելով շարժվեն այս քաղաքում։ Բավականին մեր քաղաքը փոքր է, մեքենաները շատ է, որ շտաբ ուժօգնության մեքենան տեսնում են, գոնե ճանապարհ կա։ Ես մի օր հաշվել եմ, քանի սվետաֆոր ունենք այս կալսվոյից միջև Վերևի Կնունյանցի պարկը։ Եկել եմ հասել 38-ի տեղ ուժե կաղնել։ Դե դուք պատկերացրեք, որ ստեղից մեքենան գնում է քաղաքի վերևը, քանի սվետաֆորի տակ պետքա ինքը կաղնի։ Եվ դա ինչ ժամանակը։ Խլոն։ Իսկ այնտեղ կյանքի ամենակարևորագույն արժեքն է, այսինքն մարդկային կյանքը։ Այո, եւ ստեղ ռոպեների հաշվարկը։ Շնորհակալություն։ լսեցիք հաղորդում Ստեփանակերտի շտաբ բուժօգնության կայան Փակ բաժնետիրական ընկերությունից։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ստամոքսի գեղձի գախնիկները Լինում են դեպքեր, երբ ստամոքսահյութից թվայնությունը շատ ցածր է կամ հիդրոքլորիկ թթուն լրի բացակայում է։ Դա լինում է ստրեսի ներթային կամ հոգեկան ցնցման հետևանք։ Ստամոքսի լորձաթաղանթը մնում է անփոփոխ, շատ վատ է Երբ լորջաթաղանթը հյուսված է, իսկ թուններ եւ ֆերմետներ արտազատող բջիջները վնասված են, սա նշանակում է, որ զարգացել է խրոնիկ գաստրիտը եւ չի բացառվում նաեւ, որ բորբոքված լինեն լեղապարկը, լյարդը, աղինները, գլուխ բարձրացրած լինի սակավ արյունությունը։ Ցածր թթվայնությամբ Գաստրիտի հիմնական ախտանշանը լուծն է։ Թթունների անբավարարության պատճառով սնունդը ստամոքսում վատ է, մասվում եւ կիսամարս վիճակում գնում է դեպի աղինները։ Ուտելուց անմիջապես հետո մարտներին լավ չի զգում։ Մակովորովայնային շրջանում անհարմարության զգացում կա, հնարավոր են ցավեր, այրոց, որովայնի փքվածություն, սրտխառնություն, փսխում։ Հաճախ հիվանդը արագ նիհարում է։ Այս դեպքերում անմիջապես պետք է դիմել մասնագետի։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։